Vale, vale. Bueno, pues, uh, com deia des de, des de la gent que, que està muntant això de, de la Fira del Llibre, ens va aparèixer bona idea eh, dedicar-hi un, una, una sessió a, eh, aprofitant que havia sortit la publicació de Tot Inclòs, que més és una feina que ha fet la gent de la coordinadora, una iniciativa que ha sortit d'aquí i més que parla sobre, sobre el problema del turisme a Mallorca. Eh, ens va aparèixer bona idea de de poder tractar un poquet més aquest tema. Així, i, i, però tampoc volíem fer una presentació com les que s'han anat fent de la publicació durant tot aquest estiu, perquè pensem que és una publicació que ja s'ha anat, eh, bueno, anat de gira, la gent del col·lectiu l'ha anat, de tot inclòs, l'ha anat presentant i volíem fer una, un, algo una mica diferent, no? I la idea un poc va sorgir, doncs, eh, de mirar d'aprofitar aquest espai per, per poder debatre no? i donar com una mica eh, la paraula a la gent que ens hem llegit aquesta publicació i a veure si, si entre, entre totes podíem reflexionar-hi un poc més. No? I, i aquesta va ser la motivació de fer això. Així que vam, vam pensar a fer la dinàmica següent, que simplement consisteix en, en escriure unes quantes preguntes a, eh, a moda d'intentar generar, generar debat i que les varen publicar per, per internet abans perquè la gent a lo millor se les pogués eh, llegir i pensar-hi, venir una mica amb aquests temes pensats de, de casa i bé, la proposta que vos fem és eh, bueno, farem una breu introducció per contextualitzar què és això de la publicació tot inclòs per aquells que encara a lo millor no saben ben bé de què va i després ja passaríem a, a debatre les preguntes que vos proposam. Eh, la idea és que eh, ens ajuntem amb, amb grups petits i debatem mm, tot, tot, tots aquests punts que, que vos proposam. Això duraria 45 minuts, després mos ajuntarem un altre pic eh, tota la gent i tractarem aquestes qüestions de dies en un debat més general no? per veure què, què és el que ha sortit si de cas jo ara passa la paraula a en Antoni que ens expliqui un poc que la, eh, presenti la publicació tot inclòs i després repassem, podem repassar les preguntes una per una i, i fer els grups i, i ja començar a fer feina. Va. Uh, bones tardes. Uh, res, jo només faré dues pinzellades sobre aquesta publicació perquè eh, segurament molt de vosaltres ja, ja la coneixeu i ja a millor ja estic farts de, de voler-la. uh, <laughs> bé, aquesta publicació surt Eh, d'un acord, se pot dir, de, de la coordinadora llibertària de Mallorca, que se va prendre un acord per fer feina damunt eh, el turisme. Eh, aquest sector econòmic, aquesta activitat, direm, que aquí eh, a, a Mallorca estan present i que d'una manera o l'altra molt afecta molt a les nostres vides i era un tema que des dels moviments socials eh, anticapitalistes eh, no s'havia tractat eh, mai no s'havia, que diguem, eh, fet feina de manera íntegra els, els, els conceptes tur, tur, turístics. Eh, sempre, diguem, s'havien eh, lluitat eh, en temes concrets de tal hotel, eh, tal urbanització, tal autopista, però aquí la nostra intenció era relacionar tots aquests projectes urbanístics amb el tema de d'explotació laboral perquè és un tot inclòs, com hem publicat aquí, eh, lo del turisme que, que mos afecta. Que el turisme aquí és la cara del capitalisme eh, establert aquí. I res, eh, en poques paraules d'aquest acord i de la gent que, que van formar part, que, que, que, que formen part d'aquesta comissió, i de, van trobar la millor manera de, de, de començar a fer feina en aquest sentit en treure una, una publicació que eh, tractàs eh, íntegrament sobre el turisme, que mostràs molta la cara que diguem amallada, que sempre, eh, darrere aquesta cara amable que sempre se li ha, se li ha volgut donar al turisme, treure-la a la llum, fer-la pública, i també a la ballada eh, posar eh, damunt la taula que diguem, de, de, des debat, damunt la de, de, dels moviments socials, eh, el fet turístic. Eh, per, per això, que diguem, hem anat fent eh, una sèrie de presentacions per, per tota Silla, hem recorregut una partida de pobles, fins i tot companys van anar a Menorca i amb la intenció de, de, de donar a conèixer eh, tota, tota aquesta feina i perquè el turisme eh, se llefi en sèrio perquè ja eh, mos passa davant les totes o les totes i ja crec que no, no, no, me, no m'enrotllaré més perquè segurament molt de vosaltres ja, ja l'heu llegida i avui la intenció més d'avui és eh, que diguem, fer aquests grups de, de debat hi eh, ha una sèrie de preguntes que llavors segurament en Dani eh, les llegirà però segurament també vos passarà els fulls sí eh, i és per debatre més eh, cara a cara, amb més profunditat sobre aspectes eh, sí, que d'una manera o altra surten eh, en aquesta publicació llavors anem que entrem eh, en comú i llavors què podem fer això sempre són les grans preguntes amb moltes respostes però difícils camins i bé, per la meva part ja, ja basta vale. Doncs bueno, com dèiem, això, ara estem repartint les preguntes. Um, amb, algun, amb alguna gent que ja se les havia llegit abans uh, hem comentat que, que li pareix que potser és un, són masses coses per tractar en 45 minuts. Perquè és dir, que ara la intenció és que fem grups petits d'entre 5 i 8 persones per poder tractar uh, aquestes qüestions d'una manera més, diguéssim, uh, directa, donar l'oportunitat de que tothom s'expressi, no? per això facilitem jo crec que si fem grups petits se facilita aquesta, aquest debat i, um, i com veieu les preguntes no estan numerades en el fons és eh, una intenció de que, de que cada grup un poc de, eh, decideixi quins punts potser són els que els motiven més o més importants per començar a adreçar i després així sí, si en 45 minuts no dona temps d'abordar-ho tot doncs almenys s'ha prioritzat allò que, que cada grup li ve més de gust um, així que bueno, bueno mm, puc passar a llegir-les uh, en realitat són quatre preguntes l'únic que la darrera de la llista és un poc més, més gran no? uh, bé, la primera fa això no? podeu llegir com ens afecta el turisme a la nostra vida quotidiana i quina dependència ens genera uh, i posem alguns exemples com el món laboral, en el temps lliure, en l'habitatge aquesta qüestió mm, la, la posem així més que res per, per veure si... bé, per, per, per poder sondejar testimonis directes de si sorgeixen idees que, que potser no s'han vist reflectides en la publicació que tinc clos, etc. La segona ens demana si seria possible viure sense turisme a Mallorca i si podríem tornar un tipus d'economia local, artesanal, agrària, tals que ens permeti prescindir del turisme. Això, creiem que és una pregunta força oberta, perquè s'hauria de mirar eh, si és possible, com s'hauria de fer, etc. Creiem que dur bastanta por, això. Després, si hi ha algun tipus de turisme menys perjudicial o fins i tot beneficiós, i si eh, podem separar el que seria turisme de la indústria turística. És a dir, si hi ha un esperit turístic que tenim tots a dins, que això més o menys el podríem realitzar, però que es pugui desvincular d'un de, entramat turístic i de negoci, no? que seria la indústria turística. I després, com a quarta pregunta, eh, ja seria entrar directament a la, el que seria no, el combat o com, o com afrontar el que és el, el turisme i totes les seves conseqüències. I d'aquí demanem, doncs, bo, ho hem classificat des de dos punts de vista. El punt de vista individual, eh, com contribuïm nosaltres a, a, al turisme, quines renúncies hem de fer per deixar de col·laborar-hi eh, i fins i tot per, per poder-lo sabotejar. I després, des d'un punt de vista col·lectiu, eh, quin tipus d'accions creiem que, que tindrien èxit eh, per, per afablir o eh, combatre el turisme, quines aliances caldria fer, quines no hauríem de fer sota cap concepte. Eh, si té sentit recolzar el foment d'un turisme o d'un tipus de turisme que encara que continuï sent perjudicial reparteixi millor els beneficis. Això diguéssim que és, és un tipus de discurs que, hem, que hem, en determinats foros d'esquerra doncs l'hem sentit i aquí ens agradaria poder debatre sobre aquesta qüestió. I després per acabar, doncs, si eh, totes les lluites parcials que ens comentava en Toni, que han anat sorgint durant la història, que poden anar sorgint aquí a Mallorca, com eh, drets laborals a l'hoteleria, la preservació d'espais naturals, les lluites veïnals, i tot això eh, podrien contribuir a una estratègia més general en contra del turisme i, i si és així, de quina manera poden, poden convergir i es poden coordinar totes aquestes lluites. Uh, com dic, això són unes qüestions. Ara seria... Mm, jo propos que podíem fer els grups i deixar tres quarts d'hora per, per poder-ho debatre, debatre entre totes en petits grups, eh, prioritzant les qüestions que us facin més ganes a cada grup i després hi hauria com una espècie de ponència general en el qual eh, eh, caldria que, que hi hagués un portaveu de cada grup que hagi anat anotant, això no ho he dit abans, que, que hagi anat anotant una mica la línia del debat de cada grup i tal, i que diguéssim que es posés en aquesta banda per poder explicar per poder explicar el, el debat com ha anat en es, en es grup um, i bueno, la idea pues, seria anar tractant tema per tema i, i, i escoltar el que ha dit cada grup i aleshores eh, poder replicar o poder comentar-ho així en més general aquesta és la dinàmica, no sé si m'he explicat bé si hi ha algun dubte que, que tingueu de com, pot, de com funciona això S'ha entès. cinc. Eh? Ah? Cinc grups. No, no, que si s'ha entès tot el que hem dit... Eh... Fan cinc sí. grups. Ah. Jo, sí, els que quan som? Som uns 20 o uns... Sí. Aquí, aquí, o... 25. 25. Pues, eh, podríem fer cinc grups, si vos pareix. Van ja cinc grups. I això, assegureu-vos que cada grup tingui un portaveu, que prengui nota. Aquí hi ha bolis, hi ha paper... És a dir, que no hi ha excusa. M'ha sentit, ja? Sí. I... Mira, mira de, de, de posar això, com com ho tot, lo, lo tot i veure quin, a quin punt eh, m'ha arribat. Eh, eh, diguem que, que hi ha una, una afinitat i en, eh, en quin punt hi pot haver un debat i, i res, molt, molt breument eh, tractat tot, sobretot això. Ben Dani ja farà un pot de punts, perquè eh, si en traïm tot i cara en comú, la millor ah, haurà servit per cosa cosa i la millor haurà servit per, per fer. Bé, que, eh, eh, per exemple, No, tenim este el tema de este el primer, <laughs> lo, lo haré en castellano, ¿eh? porque a la hora de escribir. Bueno, respecto a la primera pregunta y tal de cómo nos afecta el turismo en nuestra vida cotidiana, hemos recogido unos cuantos puntos, así a bote sin, sin ordenar mucho. Uno es que, por ejemplo, eh, la clase propietaria de fuera eh, pues eh, se, está comprando bastante, bastantes partes, lo cual luego en la práctica pues nos afecta en, la vida cotidiana, pues ya sea en apropiación de espacios naturales o, similares. Eh, otro punto que, del que se hablaba era de que los indígenas necesitaríamos antes eh, autoeducarnos un poquito antes de trasladar un mensaje a la gente que viene de fuera otro es que, bueno, en, esto este y en varios puntos, como que hemos visto, que, el turismo mm, agrava y agudiza problemas mm, que ya, ya son existentes aquí y en, el capitalismo, ya sea el, el tema laboral, ya sea en otros temas, como por ejemplo la, gentrificación, que, que, también pues puede estar bastante vinculada ya desde el aspecto de la ciudad. Eh, otro tema que se ha visto es que, por ejemplo, pues eh, lo que hablábamos, se hablaba antes de las ordenanzas, pues muchas de ellas se han hecho a medida de la burguesía y de, y de, y de, la, y, de la clase turista. Otra es más literal, la, invasión de calles y comercialización del de, espacio público para favorecer una, una cultura consumista que encima es una cultura consumista, que es una cultura consumista que, que cuyos beneficios acaban en manos de, grandes propietarios, no, de pequeños propietarios o, gente de negocios locales. también el tema de la, producción local. No, ve, no, es he pensado no, bé, no de pensat a dir, però potser el seu si una ronda de, la primera parte, no me per... que es la primera. Sí, No, però si ho doim tot, no, no, no, no ho sintetitzarem. Ja queda poc, ja queda poc. Fem, fem per par Bueno, respecto a eso, que, que la producción local se llega a convertir hasta en una especie de, de souvenir y, y, que, y, que, gran parte de la producción local eh, se acaba dirigiendo a un público turista más que, más que al local. Y, y, aquí hay una que no, no, entiendo lo que he puesto, así que paso el micro al siguiente <laughs> grupo de, por el primer punto. Bé, eh, nosaltres realment, com que tenim poc temps i hi havia moltes coses a debatre, eh, hem prescindit bastant la primera pregunta, de respondre-la explícitament. No, bé, la, eh, però realment eh, sí que l'hem contestat una mica eh, la resta de preguntes, com eh, a popular, posant en context, i bàsicament doncs, eh, s'ataquen els drets sí, que, que ataquen directament els drets bàsics de nostres drets bàsics tipus que tens la vivenda que el dret de eh, nivell de vida fa pujar el nivell de vida que mos fa fugir de, del centre eh, aquí posava l'exemple de suport de Colón ja la gent ja no pot tenir una barca en esport perquè evidentment les boies com per, per turistes i bàsicament s'ataquen els, els drets de cada un Eh, la primera pregunta com els afecta en respost eh, per, exemple en la massificació de, dels carrers que crea certes tensions entre, entre, entre veïnats i entre gent dels, dels mateixos barris també en la transformació del territori com, com un, museu, un museu de cara als turistes i a pits també de cara a les mateixes mallorquines eh, també que genera una dependència econòmica mm, brutal, és a dir, que dona feina segurament a la meitat de mallorquins o una gran part i això crea la moral dins, el, dins el mallorquí de que és impossible viure sense turisme i de que el turisme és el gran de la seva subsistència. També per el que fa a la de, de, de la cultura pròpia, és a dir, la banalització d'allò que te, teòricament és, és, és construït en col·lectiu i sense una, un, una ingerència d'interessos econòmics, doncs se, eh, se transforma un, un producte més des, de, del turisme sabates sempre com la sobressada o els fons de, de, de sal. Eh, també que mos, mos, mos inculca que tinguem una necessitat de dotar coneixements de cara en el turisme, com seria el tema de, de relacions públiques, l'aprenentatge d'idiomes, eh, etc. És a dir, ja també eh, canalitzen el nostre coneixement cap al producte del de, de, de turisme i això eh, és molt significatiu quan, quan se diu que eh, a Segur tenim una de les millors facultats referents a, a turisme i, i, i l'últim no... sí, que també suposa un encariment de, de, del consum i per tant de la producció uh, Hola, bé uh, nosaltres bàsicament hem dit bàsicament el que s'ha dit per aquí però bé, per, per, per no deixar-me res del que han dit ni un poc. Bé, eh, bàsicament el que han dit és que el que se genera és un monocultiu és econòmic, que genera que, que és, és especulatiu, que no és productiu, per tant aquí no generem cap riquesa eh, i que ens produeix un, un alt grau de dependència a l'hora de sobreviure eh, a més és una supervivència molt limitada tant per al nivell de vida com per la precarietat i l'estacionalitat de la feina però moltes vegades feim feina tres mesos a l'any cobrant una misèria per fer un munter d'hores uh, a més, no només el sector aquest en particular, del turisme en particular, uh, eh, és, uh, eh, del turisme en concret, sinó que molts de sectors que encara que no els vincularies però que fan feina per, fa, uh, que fan altres feines acaben ajustant-se també al voltant del turisme com seria qualsevol a, les empreses, jo que sé, com han posat els, els companys del grup de la posteria, no? De les posters que fan feina pels hotelers, només fan feina en l'estiu, perquè la resta de l'any no ha no ha, tant, no ha demanda d'abastament. Um, després han, han dit que afecta molt, ja que era una cosa que estava posat anunciat, han dit que afecta molt el temps lliure, mos, mos condiciona molt el temps lliure, sobretot perquè en l'estiu no en tenim, i en Sivan no hi ha moltes oportunitats de gaudir d'estem lliure, perquè la majoria de l'activitat relacionada amb l'estem lliure se fan l'estiu, quan nosaltres fem feina. Uh, després, bé, eh, uh, l'impacte ecològic i social de fer les urbanitzacions, els hotels i això no, no m'ho repetiré. L'impacte psicològic també d'una feina molt exigent, de moltes hores, amb amb, molt, amb molta pressió per fer un, un servei de qualitat sempre, no? de, de, de servir sempre amb un somriure en els clients uh, i com això se transmet en els altres àmbits de vida uh, com l'estrès aquest acumulat no? acaba repercutint en les teves altres dimensions de la vida després en quant a l'educació no? en quant a l'educació com, com han dit les universitats però també l'ensenyament de l'anglès a les escoles no? com aquesta part d'estil que no hem pensat, no? de que mos posen més anglès, més hores d'anglès, per què mos posen més hores d'anglès en estil, per exemple. Uh, també com la majoria dels mòduls de, de formació professional estan dirigits cap al turisme i oferta de fora del turisme no n'hi ha gaire uh, i també hem dit que i, i ja per, per acabar uh, les condicions precàries aquesta desestacionalitat de feina i tot això dificulten una cosa que, que també xerrem endavant que, és, que dificulta molt l'organització a l'hora de, de, de lluitar per drets de, les treballadores i bé això bueno, la siguiente pregunta era si, si és possible la vida eh, sin turismo en Mallorca bueno, nosotros una de las cosas que, que han salido a relación es que siglos siglos y siglos lo demuestran, que sí que es posible, pero mm, en, las circunstancias actuales pues no sería posible. sea, ahora, ahora mismo, antes, a ver, no sería posible antes de una des reestructuración total de las condiciones de vida. Otra pregunta que nos salía con esta es si es posible vivir sin capitalismo. Eh, el cambio sería posible también a través de un cambio estructural y a largo plazo y global, o sea, en, muchos aspectos, eh, bajo condiciones de, igualdad, o sea, que, que, diese lugar a un cambio de chip bastante, bastante grande. Otra posibilidad es que más distópica es que pues que al capital le dé por cambiar el monocultivo aquí y diga y ahora pues nos vamos a dedicar a que los mallorquines en vez de recibir turistas, pues os vais a dedicar a. Pues mira, a importar basura y hacer algo con ella. Em, bueno, otra de las cosas que decíamos es que se tendría que volver a, un, la cultura rural y a la autosuficiencia y prescindir de bastante de los lujos y ritmos actuales que, que, estamos viviendo, pero en la vida cotidiana, no, no solo a nivel eh, que son insostenibles daría, daría esto daría pie a un tipo diferente de valoración de, cómo afrontamos nuestra convivencia con, con, el entorno y con el mundo, ¿no? Eh, bueno, no hablamos de, por ejemplo, hay, quien valora que, no habría que cerrar puertas tampoco y... Eh, es que no hemos, hecho un trabajo de, <laughs> luego reestructurar lo que hemos sacado y esto, esto se va a notar ahora. <laughs> eh, Ah, bueno, también que, nosotros, o sea, como, mallorquines, también también practicamos el turismo, o sea, que estamos echando la culpa solo a los que vienen aquí, pero bueno, que a lo mejor también nos tendríamos que plantear si nuestro descanso pues no, implica también otro tipo de, explotación. Eh, otra es que también creemos que unas circunstancias extremas, ya sea una catástrofe brutal que haga que, la isla no sea, no sea atractiva para turistas, o mismamente un buen brote de ébola podría espantar a, bastantes turistas, con lo cual, pues sí, seguramente otro mundo sería posible sin, sin, sin turismo. Ah, bueno, también a nivel energético, claro, otra de las posibles catástrofes es que, claro, aquí a lo mejor pues, puede que llegue un día que, que, que no haya petróleo y esto genere que los únicos que puedan venir sean los turistas fijos como venían a principios del siglo pasado. antes los turistas que venían aquí eran turistas de pasta. No sabemos si ese es un mejor modelo. Eh, Nosotros un poco también... en la línea que que que tampoc creiem que ara en la situació actual se pugui viure sense, puguem viure sense el capitalisme a manco que realment han plantejat situacions, una capitalista l'altra postcapitalista el capitalista no l'arriba a xerrar perquè no han centrat en el capitalisme que se vivim ara i eh, després de, de divagar moltíssim arribar a la conclusió que no, que no seria possible que ah, que en xerrat que se, se podria enfocar eh, els esforços a fer renéixer eh, la indústria, la eh, primer sector primari i el sector secundari però, però clar, que això també no depèn de nosaltres és a dir, a un nivell així global de tota, totes les illes hi hauria, com que el capitalisme va enfocat, ha enfocat Mallorca bé, les Balears com a un reservori del capitalisme del turisme global realment nosaltres, a dir la resposta política que podríem esperar per, per reneixer tot aquest eh, sector primari, sector secundari no seria possible mentre el capitalisme fos estàs vigent aquí i, i per tant dins d'aquesta pregunta pues, trobant que, que no que, que ara mateix no seria possible en la societat actual eh, nosaltres un poc també en la mateixa línia eh, trobam que és inviable eh, dins un món capitalista que Mallorca continuï sense, sense turisme, bàsicament perquè el, capitalisme eh, el turisme ha estat com s'ha adaptat el capitalisme aquí per tant hem considerat que era necessari una transformació eh, a nivell global i d'arrel, que no només ataqués aquestes conseqüències del capitalisme, com és en aquest cas el turisme, sinó que n'hi hagués l'arrel del de, de, de, de, de sistema econòmic. Per tant, no és una cosa de que puguem, que llevant el turisme se mos solucionin els, els problemes sinó que forma part d'un entramat de, de, de major envergadura s'ha considerat el fet de que això que causaria un gran rebuig dins la població de Mallorca ja que vivim el turisme i de, i de, i de, que, i de què viurem però hem, hem considerat que encara així eh, és necessari continuar insistint en, en, en, en el nostre discurs de que eh, ni turisme ni capitalisme ens poden eh, assegurar unes condicions de vida eh, dignes i, i en llibertat. Per tant, hem conclòs que, que s'hauria d'actuar contra el sistema econòmic eh, de manera global eh, a través de dues estratègies com serien eh, generar experiències an, an, anticapitalistes i incidir dins l'indústria del turisme per tal de conscienciar i, i, no, i no de criminalitzar en els seus, eh, tots els seus partícips com podrien ser els, els, els, els treballadors si així òbviament en els grans hotelers i turoperadors etc. I que i tal vegada se podrien plantejar, això no ho han tingut molt clar, altres formes de gestions turístiques però no hem acabat de desenvolupar molt que entrava un poc en contradicció amb, amb, amb l'anterior Bé, eh, còmics jo m'he quedat un poc sorprès perquè és veritat, nosaltres no ni considerat sortir turisme sense sortir capitalisme nosaltres hem dit, sí és possible sortir turisme però la condició és sortir capitalisme uh, i uh, que, se, que avui en dia a dins del capitalisme s'està treballant per assegurar que no tinguem una altra alternativa que va de quedar dins tot aquest sistema del turisme del capitalisme turístic uh, i que i bé, això nosaltres creiem nosaltres creiem que, que això que sí que és possible viure sense turisme i de fet creiem que la resposta a la possibilitat de viure sense turisme és la segona pregunta que surt en aquesta, en aquesta que és l'economia local, artesanal i agrària i com han dit, no sé si no sé, crec que està joc ho he dit, no? que és, important sobretot és treure's d'un verd de l'equació de, de tot plegat respecte a aquesta qüestió no, no, ens, no hem ha temps. Uh, bé, nosaltres... Aquest... Bueno, formula la pregunta perquè no... Uh, bé, la pregunta és hi ha, qualsevol tipus de turisme més perjudicial o fins i tot beneficiós? Se pot separar el turisme de la indústria turística? La segona pregunta no l'hem ni plantejada altres, quan ens centrarem la primera. I... I, men, eh, Després que en Dani mos ha muntat qualsevol teoria possible, <laughs> hem arribat a la conclusió que, que, que no hi havia cap, cap tipus de turisme que no, que no fos perjudicial i més tenint en compte a dir, qualsevol turisme que, que, perjudic, eh, que perjudicàs els nostres drets bàsics ja seria perjudicial i, i com que tot, eh, tant el turisme residencial com el, de, de, de, qualsevol dels turismes que ens han passat pel cap trobant que eh, dificulta l'accés a habitatge, provoca gentrificació, eh, fa, fa moure la població local de, de principal lloc d'interès turístic i, i que no hi ha cap tipus de, de, de turisme que sigui beneficiós. Ara bé, també hem comentat idea que que si el turisme també revertís socialment, hagués un benefici social, Ventura sí que podria compensar una mica eh, el perjudici individual que, que provoca la gent de manera s'ha cerrat de, de fer tipus és dir, com a una, també com a idea molt, molt primigènia també però que si, si un barri s'ha decidís eh, a fer eh, gestionar uns, uns pisos cooperativament per tal dels beneficis que entregués poder-los dedicar socialment eh, per és a dir, poder un poc redistribuir aquests dobles que arriben a través del turisme després si los en tasques socials que necessitats de barri, que consensuassin entre ells sí que el manco se podria pues, pal·liar una mica els efectes perjudicials que, te, eh, que donaria a nivell individual però, però realment no hi seria ser perjudicial Bé, nosaltres tampoc ens ha donat gaire temps a contestar-la però en base en el, en el debat que he tingut sí que pot treure una idea més o manco essencial que era que fins i tot aquest tipus de turisme que se planteja com a respectuós amb el medi ambient i alternatiu, etc doncs allò, per les lògiques del capitalisme acaba entrant dins dels seus circuits no només econòmics sinó també d'actituds eh, que me refereix que transformar un producte el que teòricament és, és, és natural per tant no tenim un consens sobre si hi ha algun menys perjudicial o beneficiós però sí que trobem que que tot tipus de turisme s'acaba instaurant dins aquesta, dins aquesta lògica de mercat. Bé, nosaltres aquesta pregunta l'hem començat a contestar com a sense voler a l'anterior, sobretot eh, han dit, han dit no, que és possible que hi hagi altra manera de visitar Mallorca, però que això ja no seria turisme per nosaltres, és a dir, eh, concretament han començat contestar la segona, segona part d'aquesta pregunta i que han dit que separar turisme d'indústria turística no és possible perquè el turisme per si és una indústria abans de, de que fos una indústria venia gent a viatjar de forma esporàdica però no se li podia dir turisme el turisme se defineix perquè és de masses i perquè està destinat a fer un negoci per tant qualsevol cosa que sigui turisme és indústria és e per això que quan hem intentat plantejar alternatives més beneficioses sempre acabàvem amb la conclusió de que no era turisme, senzillament és gent que fa viatges com s'ha fet en tota la història i, i no s'ha dit turisme fins que ha estat un negoci. Bueno, la darrera qüestió és com podem combatre el turisme i les seves conseqüències i està dividida en, a nivell individual i col·lectiu. Jo, jo posaré aquí En la tabla algunas de las valoraciones Una de las que, una de las que se veía era dejar de hacer o sea, ni trabajar ni, ni, defender la industria turística y pues un poco tratándola como se podría tratar a lo mejor a una fábrica de armas. ¿Cómo tratarías a un trabajador que trabaja en una fábrica de armas e intentar en la medida de lo posible eh, no colaborar? Eh, todo esto lo estamos diciendo desde eh, o sea, sin ánimo de culpabilizar al proletario, que por supuesto no, es que tenga muchas posibilidades de, elegir una u otra opción con, total libertad. Eh, bueno, cambios, cambios colectivos y, reforzar la coherencia, intentar, como, decía antes, no participar en la medida de lo posible, dejar de, ser turistas como, <laughs> como personas, o sea, dejar de ser turistas eh, y otra es eh, un consumo más coherente. Estas todas, son, perdón, todas son a nivel individual, ¿eh? eh otra es un consumo más coherente y poner en la mesa pues la práctica del boicot. Así a nivel personal, el boicot a, diferentes industrias o, cosas que no, que no, que no nos agraden. cotidianizar la denuncia, o sea, intentar Mm, que, que, la denuncia se haga se haga todos los días y a todos los niveles intentándolo en, la medida eh, a nivel personal pues con, con tu gente o la que tengas ah, buscar, un, bueno una, una valoración que se hacía era buscar un objetivo ah no bueno esta ya es a nivel colectivo perdón ahora ya paso a las de a nivel colectivo una valoración que se hacía es buscar un objetivo común y dividir el trabajo eh, en objetivos, o sea, buscar que el trabajo se centre más en objetivos concretos y que cada colectivo o cada grupo intente asumir eh, una feina con, en un trabajo concreto, no, no así tan a, nivel global. Eh, bueno, que los sindicatos a nivel en, el tema de la precariedad laboral, pues que los sindicatos deberían estar en la calle, pero bueno, por extensión, pues todo el antagonismo debería sacar a la calle este tipo de denuncias bueno, aprovechar. Bueno, a nivel informativo, pegar bastante caña y no esperar no que la masa se conciencie por sí sola, sino que lo podemos hacer a través por nosotros y nosotras mismas. otro tipo de, bueno, a nivel de qué, tipo de acciones se podrían hacer, mm, hay quien valora que, se deberían hacer acciones que sean asequibles al entendimiento de, del común de los mortales, no solo del entorno más vinculado a, las luchas. Eh, y bueno, concienciar y desmentir el, montaje de que, esto es la panacea que nos va a salvar y produciendo teoría y extendiéndola. Eh, Luego otra que se ha hecho bastante hincapié es en, el tema de Front Común, como, como el que ya hay en marcha, como un ejemplo un ejemplo de, cómo a nivel colectivo podemos podemos realizar pues acciones unitarias para, para combatir eh, a la industria turística bueno construir una, una visión crítica a través a través de métodos horizontales y desmontar la idea de la panacea turística eh, pues por ejemplo visibilizando cosas tan asequibles a la vista de cualquiera como la precariedad laboral que es algo que, todos y todas tenemos ejemplos cercanos o, propios de, mm, madre bueno, aprovechar, había quien decía de hacer hincapié en conflictos concretos que se den eh, alrededor del turismo, aprovechar esos conflictos para denunciar eh, la industria turística completa. O sea, si, se presenta, por ejemplo, un, grupo de trabajadores que están en precario y están denunciándolo, pues aprovecharía para meter la denuncia más global. Y con ello también, por cierto, al capitalismo, no solo al turismo. Cuando digo eh, crítica al turismo, eh, por extensión, acaba siendo también al capitalismo. Ah, bueno, también, claro. Qué bonita es esta palabra. Eh, bueno, eh, a nivel ya colectivo, pero bueno, supongo que de manera un poquito inteligente, eh, poner también sobre la mesa, antes de decir boicot, pues digo, el sabotaje. Esto es algo que ya hay que, hablarlo más a fondo, pero bueno, que, es una, una, una de las posibilidades también. bueno, a nivel ya del mundo libertario, poner el combate contra la industria turística como uno de los puntos básicos del movimiento. Eh, ah, bueno, gente. Ah, bueno, sí, sí, vincular. Vincular en la medida de lo posible eh, la lucha contra el turismo a la lucha de, en defensa del territorio. Ponerlo en la agenda otra vez. Otra vez, una lucha. Y otra vez lo de Frente Común. eh, nosaltres hem tractat des del punt de vista de col·lectiu, no des de individual, i, i més que res també deu de, de fer accions que, que pugui entendre de tothom i que apel·lin a, a els drets més bàsics de cada un. De tipo, val, ara vosaltres no podeu tenir aquí una terra, no podeu tenir una terra fora vila per sembrar, perquè resulta que per molt de turisme aquestes terres ja se dediquen a llogar-se a, sa, a gent amb pasta hi han encarit preus i com a coses molt directes que la gent arribat molt i que digues, ostres, això m'està tocant a mi i és per culpa del turisme que relacionat molt el turisme amb el seu eh, perjudici personal i, i llavors això com a acció un poc constructiva també de, de l'anàlisi de vessant social a tot el tema que és com el que deia abans de no saben com, ha estat només una pedra a l'aire, i, però intentar donar una vessant social a l'activitat turística que, que ja tenim, com a reconduir-la una mica i donar-li una vessant social. a nivell individual eh, hem trobat que cada, cada una de nosaltres ha intentat cercar l'actuació col·lectiva és a dir que eh, no hauria únicament d'intentar centrar-se en el que ella pugui fer, sinó centrar-se en el que pot fer amb els seus semblants. Eh, I però a banda d'això, eh, els aspectes més quotidians eh, ens hem centrat en no intentar adoptar l'actitud de, de, de turista. Quan, quan ens veiem un altre, un altre, un altre lloc o el que veiem els companys, de, de poder mercantilitzar les nostres vacances o temps lliures o com li vulguem dir per, per tant, intentar ser, ser, ser coherents en, en aquest sentit i predicar en l'exemple. Llavors, a nivell col·lectiu, s'han recollit una, una sèrie de, de propostes en quant a seleccions que tindrien èxit. Una, per exemple, era una festa de recollir residus de la platja que després s'aboquin a infraestructures com pugui ser, per exemple, un, un, un camp de golf. És a dir, seria una manera de visibilitzar allò que ells ens embruten, doncs li, li, els hi tornem a, a, al seu lloc. A banda d'aquesta també és la més quotidiana que seria informar el turista d'una manera directa però sense criminalitzar-ho, és a dir, perquè entenem que ell, tot i que ell participa, no és, no és, no és un dels culpables principals, i llavors també una que hem parlat principal i important sí, era la d'incidir, eh, eh, aturar o sabotejar aquelles infraestructures i aquells projectes que millor visibilitzin el conflicte del turisme, com podria ser, per exemple, Canyamel, les Fontanelles, l'autopista de Campos, és a dir, aprofitar aquests conflictes que sorgeixen per a visibilitzar tot el que, tot lo que hi ha darrere. I com, com fer-ho? Doncs, per exemple, mitjançant ocupacions d'aquestes infraestructures, eh, acampades d'aquest lloc, és a dir, reivindicar l'espai mitjançant el nostre, el nostre espai. És a dir, en, en cert sentit s'ha s'ha abogat bastant per, per secció directa contra els símbols del des, de turisme. I llavors, per lo que fa, si es poden ser lluita parcials, eh, contribuir una estratègia general en contra del turisme, eh, ho han fet així molt ràpid, però han considerat que no, ja que el turisme no és una cosa que únicament afecti en els seus, en els seus partícips sinó que mos afecta a tots per tant, la lluita contra el turisme i, i per tant contra el capitalisme hauria de ser de totes i no únicament d'aquella gent que, que hi participi, ja sigui de, treballant o per, per extensió si té un hostal del qual, del qual viu el turisme. Per tant, no haurien de deixar que únicament la gent més afectada pel turisme sigui la que, la que hi lluita, sinó que, igual que en les altres lluites, ha de ser cosa de totes. Bé, eh, nosaltres quan estàvem acabant, bé, a mitges de la pregunta ens han dit ja que se mos acabava el temps, així que hem, hem intentat contestar el que podíem a la 4 eh, i, han, i han dit dues frases, bàsicament. Eh, el que han dit des d'un punt de vista individual, eh, que, que si fas feina als hotels de treballar per organitzar-te i de fer sabotatge, Uh, però en recordant el que han dit la primera pregunta, no? de que les males condicions de treball, l'estacionalitat, dificulten el fet de que te puguis organitzar i per això han, han dit que és necessari abans de, de poder lluitar de dins l'empresa eh, cercar una altra, trobar altres maneres de poder sobreviure. És a dir, no podem començar a combatre. és L'única manera que tenim de sobreviure sense abans haver començat a generar una altra manera, una alternativa. Uh, eh, estens també uh, eh, el té de damunt uh, ara pròximament hi haurà uh, una, altra, una altra presentació que té un patx l'objectiu d'aquest acte era per, parlar sobre el eh, turisme, eh, com morfetta, i diguem, eh, posar en comú aquesta sèrie de, de, de preguntes. Eh, aquí ja, bé, eh, s'han exposat un, un, una sèrie de, de, de respostes en les qüestions plantejades. Eh, mero manco, eh, hi ha un consens en, en, en gran part de, de, de les qüestions Eh, en Dani ha fet la feina de, de recopilar un poc eh, tot això segurament eh, la comissió aquesta de, de tot Class que va treure tot Class la comissió de la coordinadora que, que fa feina en el tema de, de turisme mirarà la feina en, en, en tot el que s'ha recollit aquí i eh, segurament amb moltes més altres accions que, que hi haurà en un, en un futur i bé, i també dir eh, bé, ha sortit tot, tot tema aquí, d'aquest eh, front comú també que s'ha creat, que eh, també està en marxa, que tracta sobretot el, el tema aquest de, de turisme. I més que res, ja donar les gràcies a la gent que ha participat eh, en aquest acte i, i animar eh, a participar de, de l'altra presentació diure. hi haurà. Moltes gràcies. Una cosa, jo només voldria dir que, com que heu xerrat un poc ràpid, que si me podeu passar els apunts, que així eh, acabaré de... de... T'arrepentiràs, <laughs> t'arrepentiràs. Gràcies, gràcies a tots.